Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Trideset je svibnja 1918. godine. Na godišnjicu Svibanjske deklaracije izjave zastupnika iz Slovenije, Istra i Dalmacije koji u Caravinskom vijeću pročitao predsjednik Jugoslavenskog kluba, slovenski političar Anton Korošec, u Badenu se sastao krunski savjet cara i kralja Austrougarske Karla I. Svibanjska deklaracija tražila je ujedinjenje svih zemalja Austrougarske monarhije u kojima žive Slovenci, Hrvati i Srbi u jedno državno tijelo koje bi bilo u sastavu Austrougarske monarhije i priznavalo vlast Habsburgskog cara i kralja. Karlo je htio vidjeti kako stvari stoje u njegove carevini i kraljevini, pa je u Baden pozvao ministra vanjskih poslova Ištvana Burijana, ugarskog ministra predsjednika Šandora Vekerleja, austrijskog ministra predsjednika Ernsta Seidlera, ministra rata Rudolfa Stöger Steinera, general pukovnika Stjepana Sarkotića, zemaljskog poglavara Bosne i Hercegovine i vojnog upravitelja Dalmacije, te bana Hrvatske i Slavonije Antuna Mihalovića. Karlo je tražio savjet, dobio je svađu. Vekela je govorio o potrebi da se Dalmacija pripoji Ugarskoj, a da se to isto i napravi sa Bosnom i Hercegovinom, koja bi se kao korpus separatum pripojila Ugarskoj. Zajdler je odgovorio da Dalmacija po državnom pravu pripada Austriji, a da ni pripajanje Bosne i Hercegovine Ugarskoj ne bi dobro prošlo u Carevinskom vijeću. Karlo je rekao da problem treba brzo riješiti zakonskim putem. Za manje od pola godine Karlo više neće biti kralj, a neće biti ni carevine. Ruska carevina nije preživjela 1917. Karlova te ona Njemačka neće preživjeti 1918. godinu. Karlo je okrunjen za cara i kralja 1916. godine nakon smrti cara i kralja Franja Josipa, čiji je Karlo bio sinovac. Kada je stupio na prijestolje, bilo mu je 29 godina. Alexander Watson u knjizi Željezni prsten, Njemačka i Austro-Ugarska u ratu 1914-1918 piše. U Beču kritičari novog cara sarkastično su primijetili da se nadaš da ćeš susresti 30-godišnjaka, ali nađeš se ispred čovjeka koji ima pojavu 20-godišnjeg mladića, koji misli, govori i ponaša se kao 10-godišnji dječak. Karlo je nedvojbeno imao mana, bio je čovjek koji je uspjevao kombinirati upornost s neodlučnošću, inzistirajući na tvrdom i ponekad hrabrom putu, ali nije imao volje i hrabrosti da izdrži do kraja. Njegovi osjećaj odanosti i časti zakletvama i saveznicima, kvalitete koje su nesumnjivo bile vrline, spriječili su ga da odlučno djeluje za potrebe svojih naroda. Bio je dobro obrazovan, ali nedovoljno pripremljen za goleme odgovornosti koje je naslijedio. Ono čega je Karlo imao bile su dobre namjere. Dobre namjere nisu bile dovoljne. Jedini izlaz koji je on imao bio je separatno izvlačenje njegove carevine i kraljevine iz rata – te njezina temeljita reforma koja bi uključivala i rješavanje slavenskog pitanja. To Karlo nije napravio. Oni i njegovi ljudi nastavili su put prema porazu. U ljeto te 1918. Karlo je dopustio da njegova oslabljena i demoralizirana vojska krene u napad na frontu prema Italiji. Rezultat je bio veliki poraz. Glavni austrougarski saveznik carska Njemačka pokrenula je u srpnju novu ofanzivu na zapadnoj fronti koja je trebala slomiti volju sila Antante za danjim ratom. Rezultat je bio slamanje njemačke vojske. Nije da Karlo nije pokušavao. Početkom rujna njegov se ministar vanjskih poslova Burijan sastao s državnim tajnikom Njemačkog ministarstva vanjskih poslova Hinceom. Burijanov prijedlog bio je da se uputi poziv svim zaračenim stranama da započnu pregovore. Hince to nije htio prihvatiti. 14. rujna na Karlov zahtjev objavljen je Burijanov apel zaračenim stranama. Bogdan Krizman u knjizi Hrvatska o Prvom svjetskom ratu piše. U tom apelu predlaže da pošalju delegate u neku neutralnu državu, da tamo povedu povjerljive i neobvezne razgovore o temeljnim načelima rata i mira koji bi mogli zaključiti. No ni predsjednik Wilson kao vodeći državnik tabora savezničkih i udruženih sila nije se tada više obazirao na takvu poruku Beča, pa su na Burjanovu notu od 14. rujna tog goluba mira pozitivno odgovorile samo Njemačka, Bugarska i Turska. Za goluba mira koji bi dolazio iz Austro-Ugarske bilo je kasno, a zemlje koje su prihvatile Burjanov apel jedna po jedna počet će priznavati da je s njihovim ratovanjem gotovo. Prva je na redu bila Bugarska. Prvi svjetski rat na Balkanu počeo je 12. kolova za 1914. kada su peta i šesta Austro-Ugarska armija pod zapovjedništvom generala Oskara von Počoreka napale Srbiju. Ono što je trebalo biti laka kaznena ekspedicija pretvorilo se u katastrofu za Austro-Ugarsku vojsku. Srpska vojska pod zapovjedništvom generala Radomira Putnika u bitkama na Ceru, Kolubari i Trini temeljito je porazila Austrougarsku vojsku i bojišnica se ustalila na Savi i Drini. Tek sljedeće 1915. kada je u rat na Balkanu ušla i njemačka i bugarska vojska, srpska vojska je slomljena i morala se povući iz Srbije. U dugom i mučnom povlačenju preko Albanije spasili su se ostaci srpske vojske, koju su sile Antante prihvatile na otoku Krfu i tamo ju pokušale obnoviti i pripremiti za danju borbu. U 1916. njemačka deveta armija pod zapovjedništvom feldmaršala Augusta von Mackenzena predvodila je austrougarske i bugarske trupe u napadu na Rumunjsku, koja je brzo poražena. U jesen 1915. sile Antante pokušale su ekspedicijom kod Soluna pomoći Srbiji, ali ta je pomoć došla prekasno i Solunski front je godinama ostao relativno miran, barem kada se usporedi s ostalim europskim bojištima Prvog svjetskog rata. Sve se to promijenilo u ljeto 1918. kada je novi zapovjednik Antante na Solonskom frontu, francuski general Franchet d'Esbery, počeo planirati novu operaciju. Bogdan Krizman u knjizi Raspad Austro-Ugarske i stvaranje Jugoslavenske države piše Došavši na frontu, Desperi je tamo zatekao osam francuskih, šest srpskih, četiri britanske, devet grčkih i jednu talijansku diviziju. Ukupno 28 pješačkih divizija. Osim toga, u Južnoj Albaniji, od Jadrana do jugozapadno od Ohrida, nalazio se talijanski korpus generala Ferrera, ali taj nije bio podređen Desperiju, nego izravno talijanskom generalisimusu Armandu Diasu u Padovi. U tom času Desperi je raspolagao s oko 600.000 tisuća ljudi. Njima nasuprot pružala se neprijateljska fronta, austro-ugarsko, njemačko-bugarski, bajunetski zid između Jadrana i Egejskog mora, koji je poput luka branio saveznicima prilaze i napredovanje u Makedoniju. Desperije početkom ljeta 1918. dobio iz Pariza telegram u kojemu se nalagalo da udvostruči napadačku aktivnost, ali da se u tome rukovodi planovima svog prethodnika – Desperi se odlučio na drugačiji pristup. Bogdan Krizman piše. Za razliku od svog prethodnika koji je srpsku vojsku ipak podcjenjivao, Desperi je pri prvom dodiru osjetio njezinu pravu vrijednost. Otputovao je iz Soluna 28. lipnja u pratnju načelnika vrhovne komande Vojvode Živojna Mišića i sutradan, pošto je izvršio smotru srpskih jedinica, popeo se s njima na Jelak, uz visinu od 1700 metara, gdje se bila smjestila srpska vrhovna komanda. Održao je sastanak s Mišićem i komandantima armija, generalima Stepanovićem i Bojevićem, a ručao je s regentom. Tijekom razgovora utvrđene su osnovne konture novoga plana, od kojih bi se prva faza operacije sastojala u prolomu fronta s pomoću napada čitave srpske vojske, pojačane s dvije francuske divizije. Mišić ga je pritom odmah upitao hoće li te divizije za napad biti pod komandom srpske vrhovne komande, a kad je Desperi odgovorio pozitivno, regent je spontano ustao i bez jedne riječi stisnuo Desperijevu ruku. Još iste noći vratio se u Solun i dao se na posao sa svojim štabom, a 3. srpnja otpočeo je s pripremanjem ofenzive kako ju je zamislio, ne da poboljša situaciju, nego da razdvoji bugarske armije i da ih tuče. U veljači 1917. feldmašala Konrada von Hetzendorfa, čovjeka sve samo nesposobna za vođenje vojske u ratu, na položaju načelnika glavnog stožera Austrugarske vojske zamijenio je general Artur Arz von Strausenburg, koji je pokušao vojsku pripremiti za danji rat. Obalne topničke baterije od Kotora do Pule ostale su bez topova i ljudi kako bi se pojačala bojišnica. Velike utvrde u Pšemislu, Petrova Radinu i Krakovu svedene su na osnovnu posadu. Stari brodovi u Puli i Kotoru ostali su bez posada. Tako je Arts von Strausenburg dobio između 60 i 80 tisuća ljudi za bojište. Ali to nije bilo dovoljno. U ožujku 1917. Austro-Ugarska je proizvela 113.000 pušaka. Taj je broj u veljači sljedeće godine pao na 9.000. U listopadu 1917. proizvedeno je 1900 teških strojnica. U veljači sljedeće godine 350. Do 1918. od 45 visokih peći radilo je njih samo 25. Karlovo carstvo bilo je na izdisaju, više se nije moglo naoružati, obraniti ni prehraniti. U tako teškoj situaciji na jugu spremala se ofanziva koja će potresti Austrougarsku carevinu do temelja. Bogdan Krizman piše. Pripreme za glavni napad bile su u punom tijeku. Tisuće radnika izgrađivalo je ceste i putove za transport artiljerije, streljiva i ostaloga. Vojnici su odvlačili baterije topova od 155 i 105 mm na visove iznad 2000 metara, baterije od 240 mm na visinu od 1700 metara, a sve su te radove obavljali noću da bi ih sakrili pred neprijateljem. 14. rujna 1918. kada je apel ministra Burijana dospio u javnost, topovi izvučeni na planine Solonskog fronta otvorili su vatru na položaj bugarske vojske. Sljedećeg dana dvije srpske armije krenule su u napad. Divizije saveznika iz Antante čuvale su im bokove. Najžešće borbe vodile su se na Soko planini, gdje je strateški vrh Kozjak zauzela Jugoslavenska dobrovoljačka divizija, u kojoj služio je veliki broj dobrovoljaca iz Hrvatske. Već prvog dana pješačkih okršaja bugarski obrambeni položaj počeli su se lomiti. Tempo napredovanja Antantinih divizija na Solunskom frontu bio je za pojmove Prvog svjetskog rata prilično brz. Već 21. rujna sekretar srpskog regenta Aleksandra, budućeg kralja Jugoslavije Aleksandra I, javio je vladi da je Jugoslavenska dobrovoljačka divizija prenoćila u Kavadarcima, a da je vrlo izgledno da krila srpske vojske sljedećih dana prenoće u Demir Kapiji i Negotinu. To je značilo da je srpska vojska stupila na područje ne samo Makedonije, nego i Srbije. 27. rujna 1918. bugarska vlada stupila je u kontakt s francuskom vladom i zamolila početak pregovora o primirju. To je značilo da je Bugarska izašla iz rata i da je južni dio europskog ratišta od Jadrana do Crnog mora više ne brani gotovo nitko. Bugarske vojske više nije bilo, Njemačka više nije mogla poslati svoje trupe u pomoć, Austrougarska vojska također nije imala ljudi za borbu na jugu, a pitanje je bilo bili se slavenske trupe borile na tom ratištu. Na sve ovo došla je činjenica da je civilno stanovništvo carevine i kraljevine bilo na izmaku snaga. U proteklim godinama Prvog svjetskog rata položaj centralnih sila u Europi obično bi bio poboljšan i angažmanom njemačkih snaga. Više tih snaga nije bilo. U dugom ubijanju koje je počelo u srpnju 1914. centralne sile bile su te koje su se prve slomile. Govori Tihomir Ponoš, povisničar i novinar Novog lista. Što se pozadine tiče, on se suočava sa cijelim nizom problema. Dakle, od opskrbe stanovništva, štrajkova. Samo jedan primjer recimo iz, iz listopara 1918. godine zagrebačke gradske vlasti su odredile nove količine brašna za stanovništvo i to za radnike. Radnici prve kategorije to su bili oni koji su zapravo radili na poslovima koji su bili najpotrebniji za vojsku, su imali pravo na pola kilograma brašna dnevno, odnosno 15 kilograma mjesečno i onda su je to stupnjevalo dalje niže do treće kategorije koja je imala pravo na 350 grama brašna dnevno. E sad, kada se kaže pola kilograma brašna dnevno za radnika, koji vjerojatno radi težak fizički posao, to zapravo čak i ne zvuči loše, čak recimo ako imamo na umu nekakve uvjetno rečeno normative iz drugog svjetskog rata i opsade Leningrada, to zvuči nevjerojatno. Međutim, valja imati na umu da je taj radnik sa tih pola kilograma brašna zapravo vjerojatno trebao prihranjivati cijelu svoju obitelj ne samo sebe. Druga stvar, e, Austro-Ugarska politički danomice slabi, zato što zahtjevi slavenskih naroda za samostalnošću od ljeta, a definitivno od jeseni 1918. godine e, snaže. Nadalje, sam car Karlo je bio na neki način međunarodno diskreditiran zbog one prepiske ili čak možemo reći polemike koju su 1918. godine u proljeće vodili ministar Černin i francuski predsjednik vlade Clemenceau a iz koje je bilo zapravo potpuno jasno da je Karlo 1917. godine recimo to tako, igrao iza leđa Njemaca i pokušao na neki način izvući Austro-Ugarsku iz rata. Objava prepiske i objava tih dokumenata su išli preko Vatikana i preko Svete stolice. Ti pregovarački pokušaji su strahovito zapravo nanijeli velik udar s jedne strane Karlovom prestižu, a s druge strane oni su ga definitivno i neopozivo do kraja rata vezali uz Njemačku, iako je zapravo njegova prvotna ideja bila da on pokuša koliko je to moguće austro odvezati od Njemačke i njene sudbine, jer je vjerojatno bio svjestan da poraz austro u ratu znači možda i raspad austro 1917. godine u Austro-Ugarskoj kod civila počeli su prevladavati osjećaj istrpljenosti, očaja i bijesa. U travnju te godine smanjenje sljedovanja u hrani izazvalo je žestoke proteste. Štrajkovi su počeli potresati industrijska središta. Najviše se tražio mir, ta je želja za mirom pojačana širenjem vijesti o prijedlozima američkog predsjednika Woodrowa Wilsona o miru bez pobjede, te posebno nakon oktobarske revolucije koja je pozivala na trenutačni prestanak rata bez anektiranja tuđeg teritorija ili nametanja odšteta. Karlo pokušaj da se sjednicom Carevinskog vijeća, koja je počela 30. svibnja, pokrene novi odnos između cara i kralja i naroda koji su živjeli u njegovoj carevini i kraljevini, nije uspio. Češka, jedno od središta industrije, počela se sve više udaljavati od Beča. Slična se stvar počela događati i s južnim Slovenima u Austrougarskoj. Svibanjska deklaracija pozivala je na ujedinjenje Slovenaca, Hrvata i Srba u jednu autonomnu državu kojom bi se vladalo demokratskim načinom i pod žezlom Habsburške dinastije. Predstavnici Južnih Slavena povezali su se sa Češkom unijom. Osjećaj da nešto nije u redu s carevinom i kraljevinom pretočio se i u šale. Alexander Watson donosi ovu šalu u svojoj knjizi Željezni prsten. Gladni i ljutiti češki radnici nisu imali monopol na prijezir prema Habsburškoj vladi. Ekstremna oskudica i potpuni nedostatak vjere u vodstvo bili su u stvari prilično univerzalni, ne samo u Češkoj, nego i u cijelom carstvu. U njegovu središtu Bejču uvrnuta šala o vjetrokazu na čuvenoj gradskoj katedrali uhvatila je osjećaj razočaranja. Njemački vojnik šetajući se oko katedrale Svetog Stjepana pita policajca, je li ovo katolička crkva? Kada je dobio potvrdan odgovor, vojnik iskaže svoje iznenađenje što se na vrhu zvonika umjesto križa nalazi pijetao. Policajac mu onda odgovori. Tako je to kod nas. Mi uvijek imamo neku glupu životinju na vrhu. To je naš križ. Te 1917. još uvijek taj osjećaj razočaranja i bijesa nije nužno značio i želju da se izađe iz austrougarske U Češkoj su se širile glasine da će se Karlo okruniti iza češkog kralja, što su dugo vremena tražili borci za češku ravnopravnost u monarhiji. Omraženi su bili Njemačka i njezin car Wilhelm II, kojeg su gotovo svi smatrali ludim. U Češkoj se proširila i glasina da Njemačka planira napad na tu zemlju a najbizarnija je bila glasina da je Wilhelm pobjegao iz Njemačke pred radničkim štrajkovima i da se krije u nekoj češkoj duševnoj bolnici u kojoj mu poštu dostavlja Cepelin. Sljedeće 1918. i u Njemačkoj i Austrougarskoj osjećaj očaja i bijesa dosegnuli su vrhunac. Ljudi su tražili mira i kruha. Bilo kakav osjećaj poštovanja prema carevima nestao je kod velikog broja ljudi. U Austrougarskoj taj osjećaj samo povećan uvjerenjem da su car i kralj i njegovi ministri potpuno nesposobni. Ta polemika Clemenceau Cernin je bila jako važna jer recimo još početkom godine 1918. u Antanti nitko nije računao na raspad Austro-Ugrske, čak raspad Austro-Ugrske nije bila željena varijanta. Dakle, Lloyd George je jasno govorio o tome da austro u nekom obliku treba sačuvati. Dakle, govorilo se, razmišljalo se i razmatralo se preuređenje Austro-Ugarske iznutra, ali njen raspad ne. Čak recimo Wilsonovih 14 točaka su po pitanju Austro-Ugarske prilično smušane. On govori u to točki 9 o talijanskim pravima, koja bi se mogla interpretirati tako da bi Italija mogla imati pravo i na određena područja Austro-Ugarske u kojima živi prije svega slavensko stanovništvo, dakle prije svega Hrvati u manjoj mjeri Slovenci, ali on recimo isto tako u tom trenutku očito ne razmišlja o raspadu Austro-Ugarske, jer u točci 10 on piše zapravo o slavenskim narodima Austro-Ugarske, ali prije svega kroz prizmu autonomije unutar Austro-Ugarske, dakle ne samo određenja naroda, dakle ne, prava na, na nego prava na autonomiju. Nakon tog proljeća 1918. godine i rasprava Clemenceau Černin, zapravo se o Austro-Ugarskoj sve više i sve intenzivnije među silama Antante raspravlja kao o nekoj vrsti leša, dakle nečega što još nije mrtvo, ali je pitanje vremena kada će umrijeti, bez nekih naročitih želja da se to sačuva, nego da se sve više novi potencijalni saveznici traže unutar kako se govorilo, porobljenih slavenskih naroda na teritoriju Austro-Ugrske i na neki način se to i potiče. Dakle, Česi i da Jugoslavenski odbor se na neki način potiču da zapravo djeluju politički angažeranije nego tad protiv austro i oni veoma jasno dobivaju jaču podršku od proljeća pa definitivno onda od eh, sredine 1918. godine. Kakvo je stanje bilo, možemo naći recimo iz onodobne literature i onodobnih doskočica o, caru Karlu. Jedna od njih je bila car je Karlo ostao bez benzina na, na bubanj mode carevina. Jedan od pokazatelja propasti Austrougarske vojske, ali i države za koje ona ratovala, bila je pojava zelenog kadra. To je pokret vojnika koji su dezertirali iz vojske i sakrivali se po šumama, otuda i naziv zeleni kadar. On se pojavio sredinom 1916. godine i tada se sastojao isključivo od dezertera, kako se pogoršavao život i kako je rat uzimao sve više života i nanosio još više jada, tako su se množili ne samo vojni bjegunci, već i protivnici same carevine i kraljevine. Do ljeta 1918. više desetaka tisuća pripadnika zelenog kadra skrivalo se u hrvatskim šumama. Najbrojnija uporišta bila su na Petrovoj gori, oko 8000 pripadnika, na Zrinskoj gori, na Brežuljcima Hrvatskog Zagorja, na Fruškoj gori, u okolici gradova poput Varaždina i Karlovca. Neke skupine zelenog kadra počele su se organizirati u jedinice, osnivali su rudimentarne organe vlasti i provodile često gruba kažnjavanja. Svoje su jedinice nazivali živopisnim i prkosnim imenima poput Gorski vilenjaci, Zelena komuna, Gorski tiči. U ljeto te 1918. godine zelenom kadru počinju se pridruživati seljaci, sve je počelo poprimati obliki socijalnog bunta. Vojne i civilne vlasti u monarhiji počeo je plašiti taj pokret, jer je sve to počelo nalikovati na oktobarsku revoluciju, a ona je polako postajala sve popularnija. Miroslav Krleža je u dnevničkim zapisima napisao ove redke. Moskovska grmljavina zamirala je na sivim obalama Baltika a pramen dima dovukao se od ruskog požara, preko galicijskog blata i karpatskog kratera, sve do naših urovina i klanaca, gdje je narod počeo da udiše miris svježe paljevine. Osjećalo se kako je našim masama jasno da negdje daleko gore stari truli kavez jednog društvenog uređenja, jedne odvratne menažerije koja je vjekovima zveketala negvama i lancima trgujući ljudskim mesom. U Rusiji planulo je upravo ono što treba da plane. I te ruske lomače nisu u očima narodnim plamtile kao razorna vatra. Nisu bile zlodjelo palikuća, već upravo ono što su bile i što je narod nagonski shvatio da jesu. Svjetlost u tminama vjekovnim. Na glad, oskudicu, očaj zbog četiri godine dugog ubijanja došle su i loše vijesti iz bojišta – u lipnju 1918. propala je ofanziva na talijanskoj fronti koja se činila posve bespotrebno. U jesen je otvoren novi front koji je već godinama bio miran. Stvari će u jesen 1918. godine eksplodirati na Solonskom frontu i to će imati ogroman utjecaj na ubrzano urušavanje centralnih sila i završetak Prvog svjetskog rata. Na tom frontu se zapravo od jeseni 1916. godine bitka za Kajmak Čalan zapravo ništa bitno nije događalo. Jel, tada u 1916. srpska vojska se vratila na jedan mali, mali dio teritorija predratne kraljevine Srbije i to je bilo to otprilike. S jedne strane su bile raspoređeni srpska vojska, bili su tamo i Britanci i njihovi saveznici iz Commonwealtha, bila je tamo i francuska vojska i nekako se od proljeća počelo razgovarati i planirati o tome da treba početi planirati probaju te fronte. S druge strane je glavna vojska koja je bila raspoređena bila bugarska vojska. Solonski front se zapravo protezao od Albanije, dakle od otranskih vrata pa dalje prema, prema istoku, dakle tako rekoć do granice ovaj, sa Turskom. Taj albanski dio bojišta u kojem su bila recimo sa druge strane raspoređene ne bugarska nego austrougarska vojska njenih nekoliko divizija, on nije bio bitan za sam proboj Solonskog fronta i taj završni zapravo prodor. Francuski general Guillaume, koji je bio zapovjednik tog bojišta, je počeo raditi plan za proboj, međutim, nakon lipanske krize na zapadnom bojištu, on je bio povučen u Francusku i umjesto njega je za novog zapovjednika bio poslan general François Desperi. Guillaume je zamislio prodor, plan prodora, a Desperi ga je promijenio i korigirao. Je napravio jednu veoma važnu stvar. Nesmeri. On je namijenio srpskoj vojsci, dakle prvoj i drugoj srpskoj armiji, pod zapovjedništvima Vojvode Bojovića i Vojvode Stepanovića, da oni budu nositelji udara. A da britanska i francuska vojska idu britanska po desnom boku, desnom krilu, francuska po lijevom boku, lijevom krilu srpske vojske. Po Giomavom planu su te dvije srpske armije zapravo trebale biti pomoćne a on je od njih napravio ovaj, glavne. I on je zapravo zaključio nešto veoma jednostavno. Da su te dvije armije srpske u tom trenutku već dovoljno dobro opremljene, da se ono u potpunosti oporavilo od 1915. godine i onog velikog povlačenja kroz Albaniju. I ono što je bilo posebno važno, da su one iznimno motivirane. I one su doista bile iznimno motivirane jer one idu oslobađati svoju zemlju, one idu oslobađati svoju domovinu. U dugoj bojišnici Prvog svjetskog rata koja se protezala od obala Engleskog kanala ili La Manša preko sjeverne Francuske i Alpa, dalje preko doline rijeke Pjave i Soče, pa Jadranskim morem do Albanije, onda preko planina Makedonije do Dardanela, Palestine, Sirije pa sve do Mezopotamije, postojala su primarna i sekundarna bojišta. Zapovjednici sila Antante smatrali su da će odluka o pobjedniku u ratu biti donesena na ratištu u zapadnoj Europi. Ostali su frontovi bili sporedni. Solunski front utemeljen u jesen 1915. bio jedan od sporednijih. Tamo se sve do 1918. nije ni pomišljalo na neku važniju operaciju. Tek u ožujku 1918. francuski zapovjednik snaga Antante na Solunskom frontu, general Marie-Louise Adolphe Guillaume, predložio je poduzimanje ofenzive na Solunskom frontu. Nju bi nosile francuske i britanske divizije. Srpska vojska koja je na Solunski front došla 1916. nakon oporavka na Krfu uopće se nije spominjala. Taj će pristup promijeniti novi zapovjednik Solunskog fronta, general Franchet Despery. Napad je započeo 15. rujna 1918. nakon što je prije toga dobio sva potrebna odobrenja i u Parizu i u Londonu i u, u Rimu i tu je veliku ulogu imao general Guillaume. Srbi su probili bugarske položaje, srpska vojska i uspjeli su napraviti nešto što je za standarde Prvog svjetskog rata bilo doista veoma upečatljivo. Oni su mjestimično u dva dana, dakle do 17. rujna, prodrli punih 30 km. Front je zapravo bio podijeljen na zapadno i istočno od Vardara, od, od rijeke Vardar i taj front zapadno od Vardara i bugarsku vojsku na, na tom području su srpska vojska i francuska vojska vrlo brzo razbili. Do 25. rujna bugarska vojska je bila razbijena Britanci su isprava bili na svom dijelu bojišta, njihovo bojište je bilo zapravo istočno od rijeke Vardra. Su bili na početku dosta sporiji, ali oni su se nakon nekoliko dana uspjeli konsolidirati. Do 25. Eh, rujna bugarska vojska je bila razbijena i podijeljena. Dakle, uništenje te vojske je bilo gotovo pa pitanje trenutka. Sljedećeg dana poslana je bugarska delegacija da pregovara o primjerju i 29 rujna, na dan kada je francuska vojska ušla u Skoplje. Potpisano je primirje Antante i Bugarske. Dakle, se postavilo pitanje što dalje. Dakle, da li se okrenuti desno prema istoku, nastaviti tjerati bugarsku vojsku i zapravo udariti na Tursku, dakle udariti prema Istanbulu ili Carigradu, ili nastaviti dalje prema sjeveru, dakle u dubinu teritorija Kraljevine Srbije i Desperi odlučio ovo drugo. Naime, bilo je jasno da je bugarska vojska izbačena, a bilo je jasno da je i turska vojska, tako rekući, izbačena nakon što je u rujnu 1918. kod Megira doživjela težak poraz. A Desperije je imao ideju ne samo osloboditi teritoriji Kraljevine Srbije, nego prijeći Dunav i ići dalje. 17. kolova za 1918. godine dvojna monarhija po zadnji puta proslavila carevi kraljev rođendan. Cari kralj Karlo rođendan je proveo u Reichenau, u podnožju planinskog lanca Raks. Tada je deseta generala odlikovao s odličim Viteškog križa vojnog reda Marije Terezije. Nadvojvoda Friedrich je onda Karlu predao feldmaršalsku palicu. Ta svečanost nije mogla biti dalje od stvarnosti. Carska i kraljevska vojska više nije bila u stanju boriti se. Holger Herwig u knjizi Prvi svjetski rat, Njemačka i Austrougarska piše. Šest armija izvijestila je da njezini vojnici u prosjeku imaju 60 kilograma. Sredinom kolovoza armijska grupa Borojević upozorila je stožer u Badenu da dnevno 600 do 800 ljudi pada od malarije. Većina vojnika imala je samo jedan komplet odjeće, a i ona je bila sva u krpama. Jedna pukovnija na fronti izvijestila je da samo svaki treći vojnik posjeduje kaput. Druge jedinice izvijestile su da ljudi čuvaju stražu bez donjeg rublja ili hlača. Većina vojnika živjela je danima bez mesa i masnoća. Ujutro i noću samo crna kava bez šećera i mlijeka. U podne osušeno povrće ili erzac kruh, u najboljem slučaju komad sira ili bundeve. Drugo svježe povrće rijetko smo imali. 11. armija izvijestila je zapovjedništvo, trupe su umorne. Vojnik u Dalmaciji rekao je časniku, mi nismo heroji, već prosjaci. 1. listopada general Harman von Köves, koji je zapovjedao trupama u Srbiji, zapovjedio je povlačenje austrougarskih snaga preko Dunava, Drine i Save. Početkom listopada u Pragu, Zagrebu i Varšavi stvorena su tijela koje su počela organizirati vlast koja bi trebala biti nezavisna od Beča i Budimpešte. Ključno je bilo primjerje na zapadu. Prva koja je bila izbačena iz e, igre bila je Bugarska u rujnu, nakon nje je brzo nakon toga na Mudrosu potpisano primirje sa Turskom, koje je inače bilo jako zanimljivo po tome što su njega zapravo ispregovarali i potpisali Britanci sa Turskom, a u pregovorima je sa strane Antante htjela sudjelovati i Francuska, ali s obzirom da je Turska i sredozemlje primarno ovaj, domena, interesna sfera Velike Britanije, sve što ima veze sa pomorskim putevima i Britancima bilo je naravno jako, jako važno. Oni su zapravo ovaj, onemogućili Francuzima da sudjeluju u tom primjerju. Krajem listopada je Austro-Ugarska zatražila primjerje i to primjer je sklopljeno 4. studenoga. Zapravo u trenutku kada se Austro-Ugarska praktički raspala, jer su Česi i Slovaci se odvojili, isto tako su se Južne Sloveniji 29. listopada 1918. izdvojili u svoju državu kratkotrajnu državu Slovenaca, Hrvata i Srba. A ključno pitanje je bilo naravno kada će biti potpisano i u kojim uvjetima je sa Njemačkom, dakle kada će završiti rat na zapadnom bojištu. 2. rujna, dakle 70 dana prije potpisivanja primirja, Ludendorff je vladi poručio da je primirje imperativ jer je bio svjestan kakvom stanju se tada u tom trenutku nalazi njemačka vojska i koliko je zapravo nemoguće održavati i opskrbljivati. Tri tjedna, malo više od tri tjedna nakon toga, 29. rujna, kancelar von Hertling i car Wilhelm II. bili su u Spau, dakle to je u Belgiji, tamo je zapravo bilo njemačko vojno zapovjedništvo i oni su obavješteni da je vojna situacija beznadna. Da pače, je tada izjavio da u slučaju velike antantine ofenzive i proboja ne može jamčiti da će vojska izdržati dva sata. Što je vjerojatno bilo pretjerano, ali pokazalo zapravo i u kakvom stanju je vojska, ali je pokazalo i da Ludendorff na neki način radi odstupnicu, dakle da traži da politika sada bude ta koja će odlučiti o kraju rata, iako su oni Hindenburg tokom 918. i 917. također zapravo bili veliki gospodari rata u Njemačkoj i vlada Njemačke je bila zapravo prilično nevažna. Ludendorff je tada zatražio tog 29. rujna trenutačno primirje i preporučio je prihvaćanje Wilsonovih uvjeta. Do početka listopada 1918. većina je njemačke javnosti, političara i državnih službenika bila uvjerena da je njemački položaj u ratu zapravo dobar. Glad, oskudica i nezadovoljstvo ratom bili su posvuda, ali malo je bilo sumnje o tome da je njemačka vojska još uvijek najmoćnija. Uostalom, na istoku je sa Sovjetskom Rusijom sklopljen izuzetno povoljan mir – vojnici Njemačkog rajha okupirali su golema prostranstva Rusije sve do Kaspijskog jezera. Gotovo cijela Belgija i Poljska, Ukrajina, Rumunjska i Baltičke države bile su zavisne od Njemačkog rajha. A onda je iznenada početkom listopada general Erich Ludendorff, jedan od dvojca koji je de facto diktatorskim ovlastima upravljao vojnim naporima Njemačke, suočio vladu i javnost s neugodnom istinom. 3. listopada došlo je do promjene vlade u Njemačkoj. Novi kancelar postao je princ Maksimilijan Badenski, jer je bio liberal. Sljedećeg dana poslan je apel Wilsonu sa molbom ili zahtjevom da se otvore mirovni pregovori. Taj apel je zapravo bio poslan samo on nije bio poslan uh, Britancima i Francuzima i da bi to trebali biti pregovori na temelju Wilsonovih 14 točaka i njegovih govora. Wilson je odgovorio, on je zapravo postavio neke, odnosno američka administracija je postavila neke preduvjete Njemcima. Prvi je bio povlačenje Njemačke s okupiranog teritorija, to su dakle okupirane teritorije Francuske i gotovo cijela Belgija. Drugo je bio prestanak podmorničkog rata koji za Antantu nije bio toliko opasan kao što je bio 1917. kada se u jednom trenutku činilo da bi Njemačka podborničkim ratom mogla slomiti Antantu, jer su u međuvremenu zemlje Antante, osim što su naravno i Sjedinjene američke države ušle u rat, su promijenile sistem i prešle su na sistem konvoja, ali je i 1918. to podborničko ratovanje nanjelo i dalje veliku štetu Antanti. I treći uvjet je bila abdikacija cara. 23. listopada je poručeno da također iz Sjedinih američkih država da ako vlada Sjedinih američkih država mora raditi, odnosno mora surađivati sa vojnim vrhom i sa monarhističkim apsolutistima, kako su ih ovaj bili nazvali na dokumenti, dokumentu tadašnje Njemačke, onda što se tiče Sjedinih američkih država neće biti riječ o pregovorima, nego će biti riječ o tome da se traži predaja Njemačke. Što naravno Njemačkoj nije odgovaralo, jer je Njemačka nastojala isposlovati primjerje pa onda eventualno dalje kroz buduće pregovore postići nešto više, a predaja bi bila predaja kraj rata i de facto prepuštanje na volju i na milost Na nemilost e, pobjednika. Saveznici su pristali na, dakle zapadni saveznici su pristali na pregovore 5. studenog 1918. S tim što se nekoliko dana prije toga, dakle 27. listopada dogodila jedna ne baš tako nevažna promjena. Naime, Ludendorff je dao ostavku. On je bio glavni kvartirmajster, dakle on je bio zapovjednik operacije, zapovjednik vojske je bio Hindenburg, a na njegovo mjesto je došao general Grener. 11. siječnja 1918. više od 2000 žena protestiralo je na tržnicama Beča zbog nestašica hrane. Pet dana kasnije do 25.000 ljudi našlo se u redovima pred trgovinama gdje se prodavalo meso. U redovima mnogi su se onesvijestili od slabosti i čekanja. 21. siječnja u tajnom izvještaju vrhu Austrugarske vojske pisalo je da je vojska na rubu gladi, da nema ugljena. U travnju 1918. da bi spriječilo glad u Beču, vojno zapovjedništvo iz Pričuva u Luci Pula poslalo 20 vagona brašna u glavni grad dvojne monarhije. Kako to piše Holger Herwig, vijesti o neredima i gladi u pozadini, zajedno s oskudicom koja je vladala u vojsci, doveli su do prve velike vojne pobune među vojskama centralnih sila. Ona izbila u ratnoj luci u Boki Kotorskoj. Holger Herwig piše. Jednako moreni glađu, hladnoćom i nedostatkom primjerene odjeće, a i uzbuđeni zbog bolševičke revolucije u Rusiji i objavom 14 točaka američkog predsjednika Woodrowa Wilsona, 1. veljače pobunili su se mornari. Većina pobunjenika bila je na velikim brodovima koji su vidjeli malo akcije jer je talijanska mornarica odbila izići iz luka. Nešto prije podneva 30 ljudi na oklopnoj krstarici Sankt Georg, zastavnom brodu flotila je krstarica, provalilo je u brodski arsenal, preuzelo vlast nad brodom, ustrijelilo časnika i dočasnika i podiglo zastavu revolucije, dok je orkestar svirao rote fane, crvenu zastavu. Pobuna se brzo proširila na oklopnu krstaricu Kaiser Karl VI i na opskrbni brod Gea tisuća pobunjenika, vođeni zastavnikom Antonom Sešanom, zahtjevalo je više mesa i povrća u svojoj prehrani, nove odore i cipele, puno sljedovanje kruha od 500 grama, šest tjedana odsustva s broda, manje rada i vježbi i više duhana. Drugog dana pobune dali su i političke zahtjeve, okončanje rata bez anektiranja teritorija, demokratizaciju svih vlada i pravo na samoodređenje. Vođe vlade u Beču bojali su se ponavljanja pobuna iz 1917. u Ruskoj Baltičkoj floti i među petrogradskim radnicima. Pobuna u Boki Kotorskoj nije dugo trajala. Već drugog dana pobune zapovjednik Kotorske baze general Oskar Guzek von Glankirchen usmjerio je cijevi obalnog topništva i pomorskog pješaštva protiv pobunjenih brodova, a i njemačke podmornice bile su spremne torpedirati pobunjene brodove. General Stjepan Sarkotić dao je dopuštenje da iz Pule isplovi treća divizija bojnih brodova kako bi i ona pomogla u gušenju te pobune. Suočeni s nadmoćnim obalnim topništvom i prijetnjom njemačkih podmornica, pobunjeni mornari su se predali. 392 je stavljeno pred prijeki vojni sud, četvero ih je osuđeno na smrt i pogubljeno u kišnu zoru 11. veljače. Vijesti o pobuni su držani u tajnosti sve do listopada 1918. Zapovjednik flote admiral Maksimilijan Njegovan brzo je smijenjen, a na njegovo mjesto postavljen je na brzinu iz kapetana u vice admirala promaknuti Mikloš Horti. Početkom studenog u Kilu pobunili su se mornari njemačke mornarice. Tu se pobunu nije moglo tako lako ugušiti kao onu Boko Kotorsku. Zadnja Wilsonova nota je poslana 6. studenoga, a istog dana je otputovala njemačka delegacija na pregovore i vodio ju je Matijas Erzberger. U međuvremenu se formirala jel dakle, parlamentarna vlada. Taj Erzberger je čovjek koji će na kraju prihvatiti to primirje u kompijenju i zbog toga će ga desničarska organizacija Konzul nakon Prvog svjetskog rata ubiti. Inače, riječ je o čovjeku koji je kao ministar financija uvelike formirao njemački porezni sustav koji u svojim osnovnim konturama zapravo funkcionira i postoji i dan danas. Problem za njemačke pregovarače i za Njemačku je bilo to što se Njemačka naglo počela urušavati. Ne toliko brzo na bojištu, bez obzira na trajanje te ofenzive stotinu dana, kako je kasnije nazvana, nego se počela urušavati u, u pozadini. Dakle, Njemačka u trenutku potpisivanja primirja njemačka vojska je bila izvan granica Njemačke, osim na jednom malom komadičku kojeg su prodrli Francuzi, ali još 1914. godine i zapravo se od te 1914. pa nadalje na tom dijelu bojišta nije događalo ništa, ništa bitno. Izbile su mornaričke pobune, e, otkazana je poslušnost admiralu Hiperu koji je htio da njemačka flota isplovi da se sukobi sa britanskom flotom, ali je izbila mornarička pobuna, a cijelo Njemačku je zahvatilo revolucionarno vrenje. Po uzoru na Sovjetsku Rusiju organizirani su Sovjeti posebno su važnu ulogu imali vojni sovjeti koji su zapravo preuzimali vojne jedinice. Dakle, nekakav, i posebno u pozadini, nekakva klasična subordinacija vojna se tako rekuć, e, urušila. 9. studenog je srušeno carstvo, tada je imenovan novi premijer, to je bio socijaldemokrat Ebert, Friedrich Ebert, a pregovori u Kompjenju su vođeni od 8. do 11. studenoga. Kakva god bila situacija u Austro-Ugarskoj, to nije bilo toliko bitno za rat u Europi. Ključna sila u centralnim silama bila je Njemačka, a u njoj vrilo. Car Wilhelm II. zanosio se smišlju da je vojska još uvijek za njega i za dinastiju Hohenzollerna vezana zakletvom koju će vojska i poštovati – načelnika glavnog stožera, generala Grönera, zapala je dužnost da caru kaže ove riječi. Vojska će marširati kući u miru i redu, pod vodstvom svojih vođa i generala, ali ne i pod zapovjedništvom vašeg veličanstva, jer više ne stoji iza vašeg veličanstva. Car Wilhelm II. pokušavao je odugovlačiti, ali time se nije moglo ništa postići. 10. studenog 1918. carski vlak prevezao je Wilhelma u Nizozemsku i tako je završila 504 godine duga vlast dinastije Hohenzollern u Brandenburgu, Pruskoj i Njemačkoj. Zadatak da sklope mir dobili su demokratski političari koji su bili najmanje odgovorni za vođenje rata. Govori Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar Novog lista. On je potpisano kako je zabilježena između 5 sati i 12 minuta ujutro kada je potpisivanje počelo i 5 sati i 20 minuta ujutro kada je potpisivanje završilo, a stupilo je na snagu u 11 sati. Dakle, 11. sata, 11. dana, 11. mjeseca 1918. godine trebao je primirjem završiti prvi svjetski rat. To primirje nije bila kapitulacija Njemačke, ali je sam dokument zapravo bio veoma blizu onog e, dokumenta po, po svom sadržaju što se vidjelo zapravo u uvelike zbog pregovora o mirovnom ugovoru koji je kasnijim mjesecima vođen u Versaju koji je doveo do sklapanja mirovnog ugovora sa Njemačkom, tada već republikanskom. 11 studenog 1918. do tog 11. sata borbe su zapravo uredno trajale. Jedan od razloga je bio taj što su zemlje Antante i na taj način htjele natjerati i pokazati njemačkoj vojsci ne samo tko je pobjedio u ratu, nego da tu obvezu završetka rata imaju i tekako ozbiljno shvatiti, jer ako ju ne bih shvatili ozbiljno, slijedio bi naravno nastavak ofenzive i vjerojatno potpuni slom Njemačke. I pažljivi statističari su prebrojali da je tog 11. studenog 1918. godine na zapadnom bojištu bilo točno 10.944 e, žrtve, od toga ih 2738. Za jedan dan i kako ovaj, visoke brojke. A zabilježeno je da je jedan američki top od 14 inča, dakle to je velike kalibare, ispalio svoju granatu. Bio je kod Verdena taj top, on je inače bio na željezničkim šinama je bio ovaj, postavljen taj top. Dakle, ta granata je ispaljena u 10 sati 57 minuta i 30 sekundi. Ta manda malo prije 11 sati padne na njemačke položaje. Među silama Antante u Prvom svjetskom ratu najviše mrtvih imala Rusija. Ona je imala oko 2,3 milijuna mrtvih. Slijedi Francuska s 1,9 milijuna poginulih, Velika Britanija s 800 tisuća poginulih, te Italija s 450 tisuća i Sjedinjene američke države sa 126 tisuća poginulih. Centralne sile imale su manje poginulih od Antante. Njemačka je imala 2 milijuna i 40 tisuća poginulih. Austro-Ugarska je za rat mobilizirala 8 milijuna ljudi. U ratu je poginulo milijun i 15 tisuća i 200 austro-ugarskih vojnika. Ranjeno ih je milijun i 943 tisuće, a zarobljeno je milijun i 691 tisuća austro-ugarskih vojnika. To su bili strašni gubici. Oni su značili da je skoro svake minute pogibao jedan njemački vojnik, da je na 50 stanovnika austro jedan od njih ubijen u ratu. Rat iza sebe neće ostaviti samo mrtve, ranjene i osakačene. U njemu su nestala tri velika carstva. Jedno je postala država radnika i seljaka, jedno je postala Ustavna republika, a jedno, austro raspala se na niz država. Kako se raspala austro i što je nastalo na nekadašnjem jugu te caravine, možete poslušati sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Gordan Fučkar. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.